volledig aanvaar, en hierdie woorden wil jullie ook oortuig dat jullie vir ewig gaan leef, omdat Jezus dit vir jullie moendlik gaan maak.